صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 14 si je ne me trompe pas dans la série des durus de Kashf Shubuhat euh, par, avec le, par l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali et puis euh, on est arrivé presque à la fin le Cheikh maintenant là où je suis arrivé le Cheikh Muhammad, Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار, وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في, مذهب في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب على وجه المزح واللعب Donc, le Cheikh Mohammed Wahab, il donne d'autres exemples maintenant pour répondre aux, euh, gens qui prétendent que s'ils ils invoquent les awliya, ils demandent l'aide des awliya en dehors d'Allah ou ils, les prennent, ils prennent les, les et les amwat et les kubur, ils prennent les tombes comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils disent que en faisant ça, ils sont pas koufars, comme on avait dit les deux derniers cours, parce que ils disent que nous on reconnaît la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on, on, on, on croit au messager d'Allah, on dit oui il est le messager d'Allah, on croit au Coran, on croit à la résurrection. Tandis que les mouchriquins au du prophète sallam, eux ils refusaient de croire en ça, ils refusaient de croire en euh, la ilaha illallah, ils refusaient de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ils refusaient de croire au messager, sallallahu euh, alayhi wa sallam. Il refusait de croire au Coran, ils disait qu'il ne croyait pas au Coran et il ne croyait pas à la résurrection, c'est-à-dire Al-Ba'ath. Hein. Donc, ils disent, nous, on n'est pas comme ça, nous, on croit en toutes ces choses-là. Hein. Sauf que le chef il répond, il dit, ça, ça ne veut pas dire que vous êtes des et que, vous êtes des parce que peut-être que vous avez reconnu tout ça, mais maintenant vous avez invoqué d'autres en dehors d'Allah, vous avez appelé les awliya, et vous avez pris ces gens-là comme des intermédiaires entre vous et Allah dans le dua et dans euh, d'autres formes d'adoration. Donc, ça c'est une forme de shirk d'Allah. Et shirk, ça annule vos actions. Même si vous dites que euh, vous avez dit la ilaha illallah, c'est pas suffisant. Et le chef, il donne un autre exemple maintenant pour répondre à cette chouba. Et il dit, regardez dans les livres des ulama, dans les livres de fiqh, dans chaque mazhab, que ce soit le mazhab euh, al-Hanafi, ou al-Maliki, ou al-Shafi'i, ou al-Hanbali, ou n'importe quel autre mazhab parmi les mazhab d'Ahl sunnah parmi les positions des ulama d'Ahl sunnah vous allez voir que dans la question de fiqh, ils ont toujours un chapitre qui s'appelle Babun Hukm al-Murtad, c'est-à-dire un chapitre qui parle de, de l'apostat, celui qui quitte l'islam après avoir cru en l'islam c'est-à-dire il était musulman et puis il a, quitté l'islam. Ça, ça on appelle dans l'islam, on l'appelle al-murtad, ok, l'apostat, celui qui a quitté sa religion, il a quitté sa foi. Donc, dans ce chapitre, dans les livres de fiqh, vous allez retourner à n'importe quel livre dans ces madhahib là, et vous allez voir que les ulama ont mentionné des exemples de choses que si quelqu'un les dit ou si quelqu'un les fait, hein, ça peut être des paroles ça peut être des actions et ça peut être des croyances. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses que les ulama ont expliquées, que si quelqu'un y croit, ou si quelqu'un le dit, ou si quelqu'un le fait, il devient kafir. Et que ses biens et son sein devient halal. Dans ce cas-là. Donc, ça c'est quelque chose, tout le monde est d'accord, tous les ulama sont tous d'accord là-dessus. Et même des fois, le chef il dit qu'ils ont mentionné, des fois c'est des choses qui sont très très euh, qui sont très simples, c'est-à-dire des choses que des gens peuvent dire avec leur, leur bouche, et même s'ils ne le disent pas réellement dans leur cœur, ils le disent juste avec la langue, hein, ils peuvent même parfois dire une parole juste pour blaguer ou pour jouer, et puis ça compte. Et puis c'est considéré comme une parole de coffre, hein, comme quelqu'un qui se moque de la religion, ou qui, se, qui fait une blague sur la sunna ou sur l'islam, ou bien qui se moque euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien d'Allah, hein, d'Allah, ou bien qui insulte Allah ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est des choses, si quelqu'un les dit, il devient casse, Hein. Donc ça, même si, le, même si la personne elle dit la ilaha illallah, même si elle fait la salat, même si elle fait euh, son ramadan, même si elle, euh, disons, elle dit oui je crois en yom al-akhir, et je crois en tout ça, si elle dit des paroles de coffre ou elle fait des choses de coffre, par la suite, eh bien, même si elle fait tout ça, elle ne sera pas considérée comme un mu'min. D'accord Et c'est ça l'exemple. Donc ça veut dire que si ça c'est le cas pour des paroles, alors que dire de celui qui, hein, quand il a un, malheur ou un, problème, au lieu de, de, demander à Allah, il demande à un être humain qui est mort ou bien qui est vivant. Hein, de le faire entrer au paradis ou de lui donner un enfant ou de lui donner le risque ou des choses de ce genre. Donc le cheikh dit ويقال أيضا الذين قال الله فيهم آه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم آه، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال قالوا كلمة كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح donc le chef il dit que Euh, on peut également dire à ces gens-là, regardez euh, les versets, comme par exemple le verset 74 dans Surah Tawbah, Allah il dit, ils par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'ils avaient dit une parole de coffre et qu'ils ont mécru après leur islam, ils ont mécru après leur islam. Donc ça veut dire, le chef il dit ensuite, et est-ce que tu n'as pas entendu que Allah subhanahu ta'ala euh, il les a déclarés kuffar à cause d'une parole, hein, en disant wa وَلَقَدْ قَالُوا kalimat al Donc ça veut dire que quelqu'un peut rejeter l'islam ou sortir de l'islam avec une parole, une seule parole qu'il dit. Alors qu'ils étaient même au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils combattaient et ils luttaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils faisaient la salat avec le prophète, et ils faisaient la zakat, et ils faisaient le hajj, et ils disaient la ilaha illallah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont prononcé une parole de kufr et qu'ils ont mécru après leur islam. وكفروا بعد إسلامهم. Hein? Également, le chef il, donne un autre exemple, un verset, euh, le verset 65 et 66 dans Surat Tawbah, قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم c'est-à-dire dit est-ce que c'est d'Allah de ces, de ces signes de ces versets et euh, de ces messagers que vous vous moquiez hein, vous, كنتم تستهزئون vous, vous vous moquiez de ça avant eh ben, euh, Allah subhanahu wa ta'ala il dit après la تعتذروا Ne vous excusez pas, vous avez quitté la foi, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc, ça c'est des preuves que quelqu'un, juste en se moquant de quelque chose de la religion, il devient kafir. Même s'il le disait juste pour se moquer ou juste pour blaguer. Hein, parce que le chef il dit que ceux-là ceux qui, ont, qui, qui s'étaient moqués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient moqués euh, des sahaba, euh, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils ont mécru euh, et qu'ils ont rejeté la foi après avoir cru. Alors qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition, lorsqu'ils allaient à la bataille de Tabouk. ok et ils ont dit une parole, et c'était juste une parole qu'ils ont dit pour se blaguer, hein, juste pour rire. Euh, c'est quoi la parole Après, Inch'Allah, on va le lire. Le chef dit فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أو تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق donc le cheikh il dit donc regardez cette chouba que les, que les gens de, de, de shirk apportent ils prétendent que hein, ils disent vous vous déclarez les gens kuffars, alors que ce sont des musulmans qui, disent la ilaha illallah hein, et qui font la salat et qui jeûnent, hein, et médite euh, méditent et réfléchissent sur la réponse, parce que ça fait partie des choses les plus bénéfiques qui sont dans ce livre. Donc ça veut dire que yani, c'est pas parce que quelqu'un dit la ilaha illallah et qu'il fait la salat et qu'il jeûne qu'il est musulman automatiquement. S'il a fait une action ou qu'il a dit une parole qui vient en contradiction avec son islam. Ça annule son islam. Donc ça veut dire que comme eux, les gens de, de des gens qui défendent le shirk ou la bid'a, des choses comme ça. vous, déclarez les musulmans koufars Et nous, et nous, on répond, on dit non, on répond, on, on déclare pas les musulmans kuffar. On déclare les koufars koufars, On déclare, on déclare ceux qui font le shirk on dit que ce sont des koufars, mais pas les musulmans, parce que les musulmans, ce ne sont pas ceux qui font le shirk. Les musulmans, ce sont ceux qui sont sur le tawhid, ceux qui adorent Allah seul et qui n'invoquent pas personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas des gens qui vont aller à la tombe d'un être humain, puis qui vont demander à cet être humain d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah ou de leur donner le risque ou de leur donner euh, par exemple un enfant ou bien de leur donner par exemple une protection contre un ennemi ou bien de les sauver contre un malheur. Tout ça, c'est des choses qui font partie du shirk. Et si quelqu'un le fait, il n'est plus parmi les musulmans, même s'il se dit musulman, et même s'il prie, même s'il jeûne, et même s'il dit la ilaha illallah. Le chef, maintenant, Zayd al-Madkhali, il explique, il dit, قال المؤلف وقد يقال أيضا الذين قال الله فيهم ويحلفون بالله يحلفون بالله ما قالوا ولقد ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال عز وجل فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقصة هؤلاء مشهورة آه، وهي أن أفرادا من أهل النفاق أوى آه، أوى أوى بعضهم إلى بعض يتحدثون ومن جملة حديثهم أن قالوا ما رأينا في قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب, ولا أكذب ألسنا ولا أجنب ولا أجبل عند اللقاء آه، فسمع ذلك عوف بن مالك فقال للمتكلم بذلك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن القرآن قد سبقه قال زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه متعلقا آه، بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، تنكبه الحجارة وتنكبه تنكبه الحجارة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله له قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفرهم القرآن مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون مع الناس ويجاهدون وهذا في وهذا كان في غزوة في غزوة من أهم الغزوات وهي <coughs> غزوة تابوك donc le chef il explique maintenant euh, ce point là au sujet de, des versets que le chef a mentionné tout à l'heure il dit que euh, l'auteur, Cheikh Mohammed Abdul Wahab, il a mentionné le verset euh, dans lequel Allah il dit et ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole alors qu'ils ont dit une parole de kufr et qu'ils ont mécru après leur islam. c'est le verset 74 dans Surah at Et ensuite, Allah a dit à leur sujet, dit, est-ce que c'est d'Allah et de ses signes de son messager que vous vous moquiez Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après la foi. Et ça, c'est le verset 65 et 66 dans Surah at comme on a dit tout à l'heure. Et le chef a dit que l'histoire de ces trois personnes qui avaient dit cette ces paroles-là, elle est bien connue, euh, cette histoire. Et c'est déjà parmi les munafiqués les gens de l'hypocrisie, parmi les gens de l'ifaq. Ils se sont réunis ensemble puis commencé à parler. Et parmi les choses qu'ils ont dit, ils ont dit on n'a pas vu personne parmi ceux-là qui sont ceux qui récitent le Coran et qui connaissent l'islam parmi les Sahaba. Ils, parlaient des Sahaba, d'accord Ces trois-là. Ils disaient on n'a pas vu parmi eux de plus gourmands. Hein et on n'a pas vu de plus menteur, Akzaba al-Sunan, et euh, on n'a pas vu de plus peureux lors de la bataille, Ajbalu il est plus peureux que dans la bataille, lorsqu'il rencontre l'ennemi. Alors, Aouf ibn Malik a entendu cette parole, c'était un parmi les Sahaba, il était assis, il a entendu ces gens-là dire ça, il dit, il a, et il a dit, euh, tu as menti, mais tu es un hypocrite. T'as menti et tu es un hypocrite. Alors il dit, je vais informer le messager d'Allah au sujet de ce que, tu as dit. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer, pour l'informer de euh, qu'est-ce qu'il avait entendu. Et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà été informé de ça par, par la, révélation qu'Allah lui a donnée des versets du Coran. Alors, euh, Zayd ibn Aslam a dit, que Abdullah ibn Omar a dit j'ai vu l'homme qui avait euh, dit les paroles l'homme qui avait parlé contre les Sahaba je l'ai vu accroché à la chamelle à la, à du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pierres frappaient ses pieds il se laissait traîner accroché au chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comme si pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des excuses Hein, il était en train de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des excuses pour avoir dit les paroles qu'il a dit, et il disait, on a seulement dit ça pour se, pour se moquer, hein, pour blaguer, c'était pas des choses qu'on disait, on n'était pas sérieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait autre chose que le verset, il disait, قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دي dire dit est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ne vous excusez pas vous avez mécru après votre foi hein et donc le chef il dit que le Coran les a déclarés comme étant des kuffars malgré qu'ils témoignaient de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah malgré qu'il faisait la salat avec les musulmans et qu'il faisait le djihad avec les musulmans. Hein, et ça c'était dans une des batailles les plus importantes parmi les batailles, c'est-à-dire la bataille de Tabouk, Razwati Tabouk. C'est une, expédition que les musulmans avaient fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi pour aller combattre les Romains dans le nord. Hein, et c'était un très long voyage parce que Tabouk c'est une ville dans le nord et c'est très très loin. Euh, il faut traverser le désert pour arriver là-bas. Donc il y a beaucoup de, de, de des hypocrites qui sont restés en arrière. Ils n'ont pas voulu venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils ont dit euh, on ne veut pas voyager dans le soleil parce que c'était la saison de l'année où il faisait très très chaud en plus. Donc personne personne personne n'est parti dans cette bataille excepté les vrais mu'minines, les vrais croyants. Ceux qui, ceux qui sont restés en arrière, c'était les munafiqins. D'accord Donc euh, ça, ça, ça, nous donne une leçon en même temps pour comprendre. C'est pour ça que si vous lisez par exemple sur la Tawbah, vous trouvez beaucoup de versets qui parlent des munafiqins parce que euh, c'est la sourate qui parle de cette bataille, de l'histoire qui s'est passée autour de l'expédition de cette bataille. D'accord Non. C'est avant, je pense c'est avant. Parce qu'il se racontait des histoires comme ça en, en s'en allant sur le, sur le chemin. Non. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi C'est que, yani, comme ces gens-là, ils ont dit ces paroles-là pour se moquer, et ils pensaient que c'était pas grave. Il pensaient que c'était pas grave le fait qu'ils se moquaient. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, parfois parmi les musulmans, peut-être ils s'assoient avec des koufars et les koufars commencent à se moquer de l'islam, se moquer des musulmans, se, moquer du hijab, se moquer de la barbe, se moquer de beaucoup d'aspects de l'islam et peut-être que par ignorance, euh, beaucoup de musulmans, euh, parfois ils participent à ces moqueries et ils rentrent dans le jeu des koufars et ils ne savent pas que ça c'est Donc euh, ils doivent y aller, ceux qui ont fait ça, ils doivent se repentir et revenir à, à l'islam et aller. Euh, donc, comme on a vu maintenant, l'explication est claire et ça nous montre que c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah et de prétendre qu'on est musulman en faisant la salat et le jeûne si on n'a pas respecté les principes de fondement, des fondements de l'islam. Ensuite, le Cheikh il dit ووجه الاستدلال من هذه من هذا النص وأمثال وأمثاله هو إزالة تلك الشبهة التي يحملها مشرك زماننا الذين يصلون ويصومون ويقولون الشهادتين ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط في حالة الرخاء وفي حالة الشدة كما كان المشركون الأولون يفعلون كما كان المشركون الأوائل يفعلون أتدري ماذا يريدون من الوسائط يقولون نحن قوم عصاة ومذنبون ولا نستطيع أن ندلي, أن ندلي بحاجاتنا إلى الله ولكننا ندلي بحاجاتنا أو ندلي بحاجاتنا إلى هؤلاء الأولياء من الأموات ونطلب منهم رفعها إلى الله عز وجل وننتظر قضاء الحاجة وتفريج الكربة وإنجاب الولد وكشف الضر وجلب الرزق ونحو ذلك من المطالب التي يجب أن يتوجه, أن يتوجه بها أو يتوجه بها المكلفون إلى الله خالقهم وبارئهم بدون أن يتخذوا وساطة أو وساطة بينهم وبينه لا, لا من الأحياء ولا من الأموات donc le cheikh il dit le but de d'avoir mentionné cette, ces, ces versets là et, de, et cette explication là à ce sujet c'est dans le but de répondre à la shubha euh, de ces gens-là, qui disent, les gens, les, mushrik, les mushrikoun, les gens qui font le shirk à notre époque, et qui disent qu'ils font la prière, et qui jeûnent, et qui, et disent les, Shahadatayn ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah et qui malgré ça prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs lorsqu'ils sont dans les moments de, de d'aisance et lorsqu'ils sont en détresse yani, comme les mushrikoun faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant donc le chef dit, est-ce que vous savez, ou est-ce que tu sais ce que ces gens-là veulent par ces intermédiaires-là C'est-à-dire pourquoi ils veulent prendre des intermédiaires Ils disent, comme on a expliqué plusieurs fois, que et eux ils se disent, nous on est des gens qui, font, qui avons fait beaucoup de péchés. Hein? ils disent, on n'est pas capable de ramener directement nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on amène nos besoins et on demande qu'est-ce qu'on a de besoin à ceux-là parmi les hommes qui sont pieux, parmi les awliya et parmi les morts. Et on demande à eux, à ces hommes-là, de ramener nos besoins à Allah subhanahu pour que eux nous, pour que eux demandent à Allah à notre place. Et on espère de cela que Allah subhanahu wa ta'ala va faire ré, euh, exaucer nos besoins et nos vœux par eux. Donc, on espère qu'ils, par exemple, qu'ils nous sauvent d'un malheur qu'on a, ou bien qu'ils nous aident à avoir des enfants. Si, par exemple, on a de la difficulté à avoir un enfant, peut-être ils, ils, vont nous aider, ou bien ils vont éloigner pour, un, mal de nous, nous, nous enlever quelque chose de mal qui nous a affligés, ou bien ils vont nous donner une subsistance parmi les biens de la lumière, euh, et donc, le cheikh il dit, ainsi que beaucoup d'autres exemples de demandes qu'ils font, et toutes ces demandes-là, en réalité, on n'a pas le droit de se diriger euh, à autre que Allah pour les demander. On a uniquement le droit de demander ces choses-là à notre Créateur et à celui qui nous a créés, sans prendre aucun intermédiaire et sans prendre aucun intercesseur entre eux et nous. C'est-à-dire sans prendre aucun intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre un intermédiaire, que ce soit un, être humain qui est vivant, ou un être humain qui est mort, ou un ange, ou un djinn, ou autre créature en droit d'Allah, on n'a pas le droit de demander à quiconque, excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de l'explication de, euh, de cette euh, shubha. Maintenant, le cheikh il mentionne un long passage du texte de Kashf Shubuhat du cheikh Muhammad Abdul Wahab qui clarifie d'autres shubuhat et qui répond à d'autres shubuhat des mushrikin au sujet de, du tawhid. Et donc il commence en disant ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول, وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة آه، للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا Donc, le, le chef, il mentionne le chef Ibn Abdul, euh, Muhammad Ibn Abdul Wahab, une autre shubha. La shubha c'est quoi Cette shubha c'est qu'ils disent par exemple que euh, Allah a dit au sujet des enfants d'Israël, euh, malgré qu'ils étaient à l'époque qu'ils étaient des musulmans et qu'ils avaient de la connaissance et qu'ils étaient, euh, disons, qu'ils étaient sur le droit chemin, ils ont demandé à Moïse de leur faire un dieu comme ils ont vu les, euh, les gens qui adoraient un, veau en or ou bien une idole en or, ils ont dit fais-nous un dieu comme eux ont un dieu. Hein. Donc ils ont demandé à Moussa de leur fabriquer une idole ou une statue ou quelque chose qu'ils peuvent adorer. Donc, euh, le chef il dit, et il y a des gens parmi les Sahaba qui étaient nouveaux dans l'islam, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui est un peu semblable à, quest ce que le peuple de, de Moussa avait demandé. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les, les les, idolâtres au temps du prophète sallallahu ils avaient un arbre ils croyaient que cet arbre avait une baraka, avait une bénédiction. Et ils croyaient que si tu accrochais ton épée dans cet arbre, ton épée allait prendre de la force, allait devenir plus puissant. Ok Donc, ils ont dit au messager d'Allah, les mouchrikoun, ils ont un arbre et ils accrochent leurs armes sur cet arbre pour lui donner une force à leur arme. Alors, choisis-nous, toi aussi choisis-nous un arbre pour que nous aussi on va accrocher nos armes sur cet arbre et que notre arbre va devenir plus puissante elle aussi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu des gens dire ça, il a dit vous, vous avez dit exactement la même chose que le peuple de Moïse quand ils ont dit fais-nous un Dieu comme eux ils avaient un Dieu. Hein. Donc, euh, les, bon, les gens, ces gens-là, parmi les Sahaba, ils étaient nouveaux dans l'islam, mais ils savaient que les mouchikoun, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est pas correct. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit on va prendre le même arbre que, on va prendre un arbre différent, mais c'est le prophète sallallahu alayhi qui va, qui va nous le désigner, hein, choisir. Et eux, ils s'imaginaient que, parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait leur désigner cet arbre, alors ils s'imaginaient que ça allait être correct et que ça allait être accepté. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ils s'imaginaient que ça allait être accepté. D'accord Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela pour leur faire comprendre que non, à la base cette action-là, cette idée-là, elle est basée sur le shirk. Et c'est exactement la même chose que qu'est-ce que les gens ont dit à Moïse quand ils ont vu des gens qui adoraient une idole ils ont demandé à Moïse, fais-nous une idole comme ces gens-là ont une idole. Et donc, la shubha, elle est où C'est quoi la shubha qu'ils utilisent dans cette histoire Eux, ils utilisent cette histoire, les, gens d'aujourd'hui qui font le shirk, qui adorent les awliya et les saints et tout, ils disent, regardez, malgré que le peuple de Moïse ont demandé ça, et, et que certains parmi les sahaba ont demandé euh, cette chose-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'ils étaient kuffar à cause de ça. Donc, ça veut dire que c'est pas kufr, hein, et que c'est permis de faire des choses comme ça, et de prendre une baraka ou de chercher une baraka en dehors d'Allah. Et le cheikh ibn, euh, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il répond, il dit, فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا لا آه، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم, نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا هذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدعي لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان Donc le cheikh il répond maintenant, il dit regardez, euh, là, comment répondre à cette choubha c'est qu'on dit, regardez, les, les, les, les enfants d'Israël, Ben Israël, ils n'ont pas pris l'idole. Hein, euh, quand ils ont demandé au prophète, euh, au prophète salam, fais-nous une idole comme eux, ils ont une idole, ils ne l'ont pas faite. Hein. Et il dit également, ceux qui ont demandé au prophète, choisis-nous un arbre, comme eux, ils ont un arbre, eh bien, euh, ils n'ont pas pris un arbre. Ils n'ont pas fait un arbre pour prendre un arbre pour mettre leur arme dessus comme les mouchriquines. Et le chef il explique qu'il dit, si les enfants d'Israël avaient pris une idole, euh, ou avaient pris une statue ou une image comme les mouchriquines, ils auraient mécru pour avoir fait ça. Ok De même que si les gens à qui le prophète sallam avait dit, euh, avait interdit de prendre un arbre, comme ils appellent Zat Anwar, s'ils avaient pris cet, arbre pour accrocher leurs armes, malgré l'interdiction du prophète sallam, là ils auraient mécru, cest là ils seraient sortis de l'islam parce qu'ils auraient fait un acte de coffre. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, cette, cette euh, qu'ils amènent, ces gens-là, eh ben, elle est nulle, elle tient pas, pourquoi Parce que justement, ils n'ont pas fait l'acte de coffre ou l'acte de shirk hein, en prétendant cette chose-là. Et donc, le chef il dit, cette histoire, en réalité, l'histoire de, de, de l'arbre, ou bien l'histoire du peuple de Moïse, et eh bien, on peut en tirer de ces deux histoires-là du fait que quelqu'un peut être musulman et il peut avoir de la connaissance, hein, il peut même être un savant dans l'islam, et il peut tomber dans le shirk, malgré qu'il est savant de l'islam. Donc ça veut dire que euh, le shirk, il a beaucoup de formes et beaucoup de manifestations. Et quelqu'un peut faire un acte de shirk sans, sans qu'il le sache. D'accord Et donc ça veut dire qu'on doit étudier notre islam, étudier le tawhid, étudier l'aqidah comme il faut et se protéger et éviter de tomber dans des formes de shirk par ignorance. Et le cheikh il dit tawhid Il y a beaucoup de musulmans d'aujourd'hui hein, et à d'autres époques aussi qui s'imaginent que yani, le tawhid on l'a déjà compris. Hein, s'ils tu les entends souvent dire ça. Ah, pas besoin de nous parler de tawhid. Qu'est-ce que tu as à parler toujours de tawhid, tawhid, tawhid. On l'a connu le tawhid, on comprend le tawhid, la ilaha illallah c'est fini, hein, il y a un seul Dieu, c'est fini. Donc, eux, ils s'imaginent que c'est juste comme ça, tu dis, ouais, ok, ça y est, on a compris, un seul Dieu, c'est fini. Et puis, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Donc, ça c'est, comme le chef dit, ça c'est la plus grande forme d'ignorance et le plus grand, la plus grande ruse parmi les ruses du shaitan. Parce que lorsqu'il réussit à faire quelqu'un être dans l'ignorance au sujet du tawhid, et de se sentir en sécurité du shirk alors c'est là qu'il a commencé à tomber dans l'égarement parce que il va, c'est sûr qu'il va tomber un jour ou l'autre dans des formes de shirk sans s'en apercevoir. الشيخ يقول وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنب فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم Cheikh dit qu'on peut également prendre comme, euh, comme euh, disons, comme bienfait de, ce, de cet exemple-là qu'on a mentionné à propos de, de Bani Israël et à propos des Sahaba qui avaient demandé l'arbre, on peut prendre que le musulman, lorsqu'il fait un effort pour essayer de comprendre quelque chose, de connaître quelque chose, et qui parle en, en disant des paroles de coffre, alors qu'il n'a pas de connaissance, qu'il n'est pas au courant, et qu'on l'informe de son erreur et qu'il s'est repenti automatiquement et qu'il a demandé pardon à Allah, et eh bien dans ce cas-là, il n'est pas qu'un Hein, parce qu'il a dit des paroles par ignorance et lorsqu'on lui a fait comprendre, il s'est repenti. Donc dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Comme le cas de Bani Israël, et comme euh, ceux qui ont demandé l'arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, si après avoir été averti il continuait à le faire, là il se fait kuffar, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas euh, fait le tawbah. شيخ dit ensuite وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire qu'on peut prendre également comme, euh, comme exemple dans cette histoire que même si la personne n'a pas sorti, pas sorti de l'islam, il n'a pas fait le coffre, on doit lui répondre d'une façon sévère, hein, d'une façon dure dans la parole, pour que la personne réalise la gravité de la parole qu'il a dit. Comme le prophète sallallahu a dit, hein, il a dit, Subhanallah, hein, dans le, dans le hadith et il a dit euh, c'est quoi dans, dans l'histoire il a dit فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قوم بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة donc c'est ça il, les a, il, leur répondu, il leur a répondu d'une manière qui est dure pour leur faire comprendre que c'était grave la parole qu'ils avaient dit chef il dit وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتله بعد أن آه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عن آه، عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ويقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأصحاب وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون, ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب دونك euh, لشيخ الدين وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر آه، كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه هو ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهم ولن يفهموا donc الشيخ الفي كي dit qu'ils ont une autre shubha les mushrikines à notre époque actuellement qui disent qui se disent musulmans ils prennent comme exemple le hadith de Oussama, ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, il était dans une bataille avec les contre les mouchriquins, et il a vu un des mouchriquins qui tuait beaucoup parmi les musulmans. Chaque fois qu'il avançait sur un musulman, il le tuait. Alors, il est allé vers lui, et quand il est arrivé pour le frapper avec son épée, le moucheik a dit Ashhadu la ilaha Alors, Oussama ibn Zayd, il l'a tué quand même, euh, il l'a frappé quand même. Alors, qu'est-ce qui est arrivé C'est que le prophète sallallahu a entendu que Oussama ibn Zayd avait fait ça. Alors, il a dit à Oussama ibn Zayd Est-ce que tu l'as tué après que cet homme a dit la ilaha illallah alors le professeur sallam était vraiment fâché contre Osama et il lui a dit Qu'est-ce que tu vas dire au jugement dernier à propos de la ilaha illallah hein? Et donc c'est très grave. Et donc eux ils utilisent ces hadiths et ils le mettent en dehors de son contexte pour essayer de justifier l'idée que depuis qu'un musulman a dit la ilaha illallah, même s'il adore les Omiyas, même s'il prie aux morts, même s'il cherche le secours chez eux, et il demande l'intercession, qu'il est musulman puis qu'on n'a pas le droit de lui faire rien parce que son sang et ses biens sont haram, parce que c'est ça, ok Et ils utilisent également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah ». Ok Et dans ce hadith-là, donc, la preuve qu'ils utilisent, c'est de dire « Ça y est, une fois que tu as dit la ilaha illallah, on n'a plus le droit de combattre quelqu'un ou de euh, lui prendre ses biens ou quoi que ce soit. Et donc, ils utilisent ces hadiths-là pour essayer de supporter ça. Et le chef, il dit que ces, ces ignorants-là, euh, ils veulent dire qu'une fois que quelqu'un a dit la ilaha illallah, il ne peut plus quitter l'islam. Et on ne peut plus le combattre euh, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, après avoir dit la ilaha illallah. Et le chef il dit, hum hein? et eux ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire, ah oui c'est vrai, c'est que le chef il dit, donc euh, on peut leur répondre à ces gens-là. La réponse qu'on peut leur donner c'est que, euh, on peut répondre à ces mouchikines là parmi les ignorants, euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs à son époque et il, a pris il les a pris en prisonnier également et en esclavage. Alors qu'il disait la ilaha illallah et il disait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah non il disait pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah mais il disait la ilaha illallah. Les juifs ils disaient pas Muhammad Rasulullah mais ils disaient quand même la ilaha illallah. Et donc ça veut dire que c'est pas suffisant de dire la ilaha illallah, il faut avoir d'autres choses avec, parce que justement, ils ne croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croyaient, pas au Coran. Et donc c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah. Euh, également, euh, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu Banu Hanifa. Et Banu Hanifa, c'est qui C'est une tribu qui avait cru en Musaylama al-Kadhab. Moussaïlam al-Kazab, c'est un homme qui avait prétendu après le prophète sallam qu'il était un messager, lui aussi. Donc il disait qu'il croyait au prophète Muhammad sallam et il croyait en Moussaïlama. Et les sahaba les a combattus. Donc euh, il y avait aussi le, la, les qui avait refusé de payer la zakat qui était avec eux aussi et que les sahaba ont combattu malgré qu'ils disaient la ilaha illallah. Également, euh, il y avait euh, des, donc euh, il y avait aussi les gens que Ali ibn Abi Talib a, brûlé vivant, comme on avait dit la dernière fois, parce que ils avaient dit que Ali était Allah, hein, ou que Ali était un dieu, et donc Ali ibn Abi Talib les avait punis en les brûlant vivants. Le chef il dit que ces ignorants-là, hein, euh, ils croient hein. en ces ignorants-là aujourd'hui, donc parmi les mouchriquins, ils sont d'accord pour dire que celui qui rejette la foi en la résurrection, il est kafir et qu'il faut le combattre ou qu'il faut le tuer. Ils sont d'accord que celui qui dit la ilaha illallah, alors qu'il rejette un des piliers de l'islam, il est mécréant, il est kafir et qu'il faut le tuer et ils sont d'accord euh, à ce sujet-là. Alors, comment on peut dire que celui qui a rejeté euh, un des piliers de, la religion ou une des branches de la religion, que lui, ça lui sert à, ça lui sert à rien de dire la ilaha illallah, mais celui qui euh, rejette la base de la religion et le fondement de la religion des prophètes, et la, base et la tête de la religion, celui qui le rejette, ça lui, euh, ça lui est quand même utile de dire la ilaha illallah. Ça, c'est une contradiction. C'est comme si tu dis, ok, si quelqu'un rejette la salat, il est kafir, mais s'il rejette le tawhid, il n'est pas kafir. C'est une contradiction, vous comprenez Parce que le tawhid, c'est la base de la religion. Tandis que la salat, c'est un des, un des piliers de la religion, mais ce n'est pas la base de la religion donc, comment tu peux dire que si tu rejettes la, base, euh, la base, tu n'es pas kafir, alors que si tu rejettes la prière ou le jeûne ou autre chose dans l'islam, tu es kafir. Ça, c'est une contradiction. Et le chef, il dit, avec étonnement, il dit, voilà, qu'il Allah, voilà, Ils ont, les, ennemis d'Allah, ils n'ont pas compris la signification de ces hadiths, et ils, ils ne vont pas comprendre. Maintenant, il explique. أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا آه، آه، فالآية تدل على أنه يجب آه، الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى donc le cheikh il dit que le hadith Oussama euh, qui avait tué l'homme après qu'il avait prétendu l'islam il a dit que cet homme-là il avait seulement fait semblant de croire en l'islam ou de prétendre l'islam ou de dire la ilaha illallah pour se protéger parce qu'il avait eu peur de mourir donc pour protéger son sang et ses biens, il a dit la ilaha illallah pour se protéger. Mais le chef dit que l'homme, lorsqu'un être humain ou un individu montre qu'il est musulman, il dit la ilaha illallah, c'est obligatoire de d'accepter son islam. Et on n'a pas le droit par la suite de le frapper. Jusqu'à ce qu'on ait vu dans ses actions et dans ses paroles des choses qui contredisent l'islam. Et c'est pour ça que Allah a révélé le verset dans Surah Al-Nisa, le verset 94, aux les croyants, lorsque vous partez dans le chemin d'Allah pour combattre les ennemis de l'islam, alors faites attention et vérifiez, hein, vérifiez les, choses. Lorsque vous voyez une personne qui prétend être musulmane, il ne faut pas le tuer, ça c'est haram. Il est musulman quand il dit « la ilaha illallah. Mais vérifiez, c'est-à-dire faites attention, regardez par la suite les paroles et les actions de cette personne. Vous allez voir par la suite que s'il ramène des choses contraires à l'islam et qu'il fait des choses contraires à l'islam, là, par la suite, on va, on va agir en conséquence. Mais à, euh, sur le moment, on n'a pas le droit d'utiliser euh, cette, euh, cette attitude-là de tuer les personnes et d'essayer d'imaginer que la personne est là, fait semblant, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que le prophète sallam a dit à Oussama quand il a frappé l'homme, il a dit « Ashaqaqta an sadri » Est-ce que tu as su, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir dedans, est-ce qu'il était sincère ou non Qui te l'a dit qu'il faisait semblant Peut-être qu'il a cru vraiment. Hein Et donc, euh, si tu vois par la suite que la personne a menti, qu'il fait des choses contraires à l'islam, alors là, dans ce cas-là, là tu peux dire que la personne a menti, mais pas avant. Et euh, c'est comme si quelqu'un il est chrétien et il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, puis après tu le vois le lendemain, puis il continue à prier Isa, Mariam, et les, les saints de l'Église, et ils continuent à aller à l'Église et à mettre la croix. Tu vas dire, mais toi, est-ce que tu es musulman ou est-ce que tu es chrétien non, non, il va dire, s'il dit non, je suis pas chrétien, je suis musulman, on va lui dire, ouais, mais dans ce cas-là, tu dois cesser de faire ça. Et tu dois commencer à adorer Allah seul et à rejeter ces choses-là que tu faisais avant. Sinon, tu n'es pas musulman. Même si tu dis la ilaha illallah, parce que tu contredis le message de l'islam. Tu comprends Non. Et non. Et non, on juge par l'apparence extérieure, pas par l'intérieur. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas juger par l'extérieur, on ne faut pas juger par l'extérieur. Il faut. Et là, il de des l'islam. Alors, voilà. Donc on juge par l'extérieur, par l'apparence extérieure, par qu'est-ce qu'on entend des paroles de la personne, par qu'est-ce qu'on voit des actions de la personne. C'est seulement ça qu'on peut juger. L'intérieur du, cœur de la personne, on ne peut pas le juger parce qu'on ne le voit pas. Il y en a des gens qui disent eh, mais juge-moi pas, je ne sais pas ce que j'ai dans mon cœur. Mais ce qui était dans ton cœur, je ne le vois pas moi. Qu'est-ce que je vois, c'est tes paroles, et qu'est-ce que je vois, c'est tes actions, et j'entends tes paroles. Et si je vois que dans tes paroles, euh, dans tes actions, j'entends dans tes paroles des choses contraires à l'éclat, eh ben, ça, ça montre que qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, il est en contradiction avec, euh, avec ce que tu prétends. Hein tu prétends être bonne dans ton cœur, et tes paroles sont pas bonnes. Tu prétends être bon dans ton cœur, et tes actions sont pas bonnes, sont pas bonnes tes actions. Donc ça veut dire il y a un problème, il y a une contradiction entre les deux Hein, ça peut pas marcher. Ok Et le chef il continue à expliquer ça en disant وكذلك الحديث وعليكم السلام الحديث الآخر وأمثاله في معنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهو هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتم لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تألموا العلم من الصحابة فلم تنفعوا تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما, لما ظهر منهم مخالفة الشريعة Donc le chef il dit que, comme on a expliqué dans le, dans le hadith, on peut comprendre qu'une personne, lorsqu'elle a dit la ilaha illallah et lorsqu'elle a prétendu d'être parmi les musulmans et faire partie de l'islam, être dans l'islam, on n'a plus le droit de l'attaquer ou de le tuer ou quoi que ce soit. Parce qu'il a dit la ilaha illallah. On juge, comme on a dit tout à l'heure, par l'expérience. Sauf si on voit que la personne, par la suite, fait quelque chose qui contredit et oppose ce, témoignage. D'accord euh, Et le chef, il mentionne le, le hadith qu'il a dit, euh, est-ce que tu l'as tué après avoir, après qu'il ait dit la ilaha illallah C'est-à-dire, en voulant dire, une fois qu'il a dit la ilaha illallah, tu n'as plus le droit de le tuer. Et il a mentionné l'autre hadith, euh, celui qu'on a dit tout à l'heure, j'ai été commandé de, dire la euh, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. donc, si tu regardes même dans la fin de ce hadith, ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Et euh, Abu Bakr as-Siddiq, il a utilisé ce hadith justement quand il a demandé aux Sahaba de combattre les gens qui refusaient de payer la zakat. Il leur a dit que lorsqu'ils ont refusé de payer la zakat, ils ont refusé de donner à Allah un des droits qui lui revient, le droit dans l'argent. et donc, ils avaient le droit maintenant de le combattre parce qu'ils avaient refusé de donner un des droits de l'islam. D'accord Même s'ils disaient la ilaha illallah. Et donc, euh, ensuite, ils mentionnent l'exemple des Khawarij. Et les Khawarij, c'est ceux qui déclarent les musulmans de kuffar pour des péchés qu'ils font. Soit parce qu'ils font le dinar, ou qu'ils boivent de l'alcool, ou qu'ils font de l'injustice, hein, ou qu'ils font des meurtres, ou des choses comme ça. ceux qui font ça, c'est des kuffars. Donc ça, c'est des Khawarij ou bien ils prennent des armes contre les dirigeants musulmans, ou bien ils s'opposent aux dirigeants. Ça, c'est des Khawarij. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Khawarij, si je les rencontre, si je les rencontrais, je les combattrais comme, ou je les tuerais comme les, comme euh, on a tué le peuple d'Aad. Et euh, le chef, il dit, malgré que ce sont des gens qui faisaient beaucoup de ibada, c'est beaucoup d'adoration les Khawarij. C'est des gens qui euh, priaient plus que les Sahaba, et ils jeûnaient plus que les Sahaba, et euh, ils lisaient le Coran plus que les Sahaba. Donc, euh, le prophète sallam a dit aux Sahaba, si vous les voyez, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne, en voulant dire c'est des gens qui font beaucoup d'adoration, mais ils sortent de l'islam, comme le prophète sallallahu a dit, ils vont sortir de l'islam plus vite que la flèche sort de l'arc. Et ensuite, donc les chefs utilisent l'exemple des Khawarij pour faire comprendre la réalité que euh, le fait de dire la ilaha illallah et de faire beaucoup d'adoration, c'est pas suffisant pour prétendre être dans l'islam si tu as fait quelque chose qui est contraire au fondement de l'islam par la suite. D'accord Donc il faut mettre les choses à leur place comme il faut. Après le Cheikh dit وكذلك ما ذكرناه من قتل اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك آه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق فلما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه Donc le chef il explique maintenant, il dit que euh, donc également on peut répondre à ces gens-là par l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure du fait que le prophète sallallahu alaihi wa sallam a combattu les juifs et que les sahaba ont combattu, Bani Hanifa et de même que le prophète sallallahu alaihi wa sallam avait euh, même eu l'intention de combattre les gens de Bani Mustalaq lorsqu'un homme avait informé le prophète sallallahu alaihi wa sallam qu'ils avaient refusé de payer la zakat, et Allah avait fait descendre à ce sujet-là le verset 6 dans Surah Al-Hujurat qui dit aux les croyants, si un homme pervers vous vient avec une information, euh, alors vérifiez-la pour pas que vous, euh, disons, pour pas faire du mal à un peuple par ignorance euh, et que par la suite vous ayez des remords pour qu'est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire que l'homme qui avait dit au prophète que ces gens-là refusaient de payer la zakat, il avait menti à leur sujet, et donc euh, ça prouve tout ça, tous les exemples qu'on a mentionnés, ça prouve que des gens, même s'ils disent la ilaha illallah, ils peuvent être combattus dans certaines situations et dans certains cas, et euh, que c'est pas seulement, euh, yani, euh, comme on a dit, le fait de dire la ilaha illallah et de croire au pied de l'islam qui protège quelqu'un dans ses biens et dans son sang, si cette personne-là a nié ou a rejeté ou a contredit un des fondements de l'islam. Donc euh, le chef Zayd maintenant il explique ce passage-là, il dit هذا المقطع من جملة الردود التي ساقها الإمام المؤلف على مشرك زمانه المناوئين لدعوته آنذاك وكشف الشبهات التي وكشف الشبهات التي آه، ظلوا يدلون بها من أجل أن يقنع الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو, المح... فهو الموحد ولو عمل أعمالا تخرج صاحبها من ملة الإسلام كالاستغاثة بالأصنام والأوثان من جمادات وغيرها في جلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله وكذا من في القبور ممن يطلقون عليه أو ممن يطلقون عليهم الأولياء وكذلك آه، وذلك من صنيع الجاهلية الأولى الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك آه، ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأنت ترى أيها القارئ من خلال قراءتك لهذا النص ونظائره أنهم أدلوا بشبهات عديدة منها الشبهة التي أدل بها عند قصة بني إسرائيل الذين قال قالوا لموسى اجعل لنا إلها آه، كما لهم آلهة ومثلوا آه، ومثلها آه، قصة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط وهكذا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حينما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وما شابهها من الشبهات وقد ناقشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مناقشة حسنة وبين بطلان تعلقهم بها واستنادهم إليها مجادلة منهم بالباطل ليبحثوا به الحق وأن لهم ذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون donc le chef il dit que ça c'est un exemple des réfutations que le chef euh, Muhammad bin Wahhab a utilisé contre les mouchtikines de son époque qui s'opposaient à sa da'wa à son époque et il a réussi à dévoiler les ruses et les mensonges et les doutes que ces gens-là essayaient de jeter pour faire croire aux gens que celui qui disait la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, que c'était lui le muwahid, c'est-à-dire le monothéiste, celui qui n'a pas, euh, qui n'est pas, euh, qui a, qui a quitté le shirk, euh, même si cette personne-là faisait des actions qui le faisaient sortir de l'islam, comme par exemple de chercher le secours en des idoles ou en des choses qui sont adorées par des hommes, comme par exemple des, des, des, des pierres ou des roches ou des arbres ou des, des êtres humains ou autres, et qui leur demandent de leur amener du bien ou de d'éloigner un mal que seul Allah est capable euh, d'exaucer, hein, c'est-à-dire des choses que seul Allah peut faire. Et euh, de même que les gens qui adorent les tombes et les qubur, comme on dit en arabe, et qui appellent, à ce, qui donnent à ces, euh, à ces tombes-là le nom de saints, hein, et ils les adorent en dehors d'Allah et ça, ça fait partie des, exemples de, des gens de l'ignorance, de la jahiliya, que le prophète avait combattu à son époque, parce qu'ils, parce adoraient autre que Allah Et le prophète les a appelés à unifier Allah pour qu'ils adorent un seul Dieu, et c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré excepté lui, excepté Allah subhanahu ar Et après, il dit, tu vois bien, après avoir lu ce texte et ces exemples qu'on a montrés, toutes les formes de shubuhat que les mushrikins ont apportées, comme l'exemple de l'histoire de Bani Israël avec euh, Moïse, quand ils ont demandé au, prophète Moïse de leur faire une idole, et l'exemple qui est semblable dans l'histoire des Sahaba qui ont demandé au prophète sallam de leur faire, de leur faire un arbre euh, pour accrocher leurs armes comme les mushrikins, de bien l'histoire de Osama ibn Zayd qui avait tué un homme après avoir dit, après qu'il a dit la ilaha illallah, et beaucoup d'autres parmi ces, shubuhat, et le chef Mohammed Wahab a discuté ces euh, là et il les a réfutés comme il faut, d'une bonne façon, et euh, il, a détruit les mensonges que ces gens-là essayaient d'apporter pour défendre, euh, pour, débattre ou argumenter contre la vérité avec des sortes d'arguments de, fausses hein, contraires au, Coran et à la Sunna. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la, le, le, dessus et la victoire sur ces, sur ces gens-là, mais la plupart des gens ne savent pas. Et, euh, ok. Ensuite, le chef il continue, et il dit, وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن نقول سبحان ما طبع أو ما طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال, كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ونحن, أنكر ونحن أنكرنا الاستغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم آه، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله ويحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله, ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته أما بعد موته فحاشاه وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chef il mentionne ici une autre choubha parmi les choubouhats des musulmans de notre époque. Et, eux ils disent par exemple que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens au jugement dernier ils vont chercher le secours euh, auprès de Adam et auprès de Noé, auprès de Ibrahim, auprès de Moussa, auprès de Et ils vont tous s'excuser en disant qu'ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce qu'ils arrivent à demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va dire yani, que lui il va le faire, c'est-à-dire il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et donc eux, les mushrikines aujourd'hui qui évoquent les awliya, ils disent ça c'est la preuve que de chercher le secours en autre que Allah, ça c'est pas shirk. Parce que au jugement dernier, ces gens-là vont demander euh, le secours des prophètes. Et le chef il répond et il dit Subhanallah, comme Allah a scellé le cœur de ses ennemis, ils ne sont pas capables de comprendre la réalité. Et donc, le chef il dit que de demander le secours d'une créature, d'un être humain, dans ben, qu'est-ce que euh, cet être-là est capable de faire pour nous, ça c'est pas shirk et on le rejette pas. Hein c'est comme par exemple, tu demandes à quelqu'un qui est présent, qui peut te venir en aide, hein, donc dans ce cas-là, ça c'est permis. Même un chien, allez, des fois, hein, s'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu dis au chien, euh, attaque, hein, pour qu'il saute sur l'autre. Ça c'est permis aussi, parce que le chien peut t'aider dans cette situation-là. D'accord Et eux, c'est pas ça ce qu'ils font. Ils demandent à quelqu'un qui est absent, qui est mort, de leur venir en aide. Ça c'est différent. D'accord Donc, le cheikh il dit, il mentionne l'exemple, même il dit, regardez dans l'exemple de Moïse, hein, à l'époque de, euh, de Isa, euh, de Moussa, pardon, euh, le verset 15 dans Surah Al-Qasas, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ C'est-à-dire que celui qui faisait partie du peuple de Moussa, il a appelé Moussa au secours contre son ennemi. Ok donc ça veut dire que c'est permis d'appeler quelqu'un au secours pour qu'il te vienne en aide, dans des choses qui sont possibles, d'accord Et donc il n'y a pas de shirk là-dedans, comme, euh, comme euh, le dit également, un être humain peut appeler au secours un autre être humain dans la guerre ou dans d'autres questions ou d'autres sujets que, que ce sont des choses dans lesquelles un être humain peut te venir en aide. Mais le chef est dit, nous, ce qu'on rejette, ce qu'on refuse, c'est des gens qui demandent le secours euh, auprès d'une tombe, hein, et qui demandent le secours d'une personne qui est absente, dans des choses que seul Allah peut donner. Comme par exemple, tu demandes à un être qui est mort, ou qui est absent, c'est-à-dire qui est dans un endroit très très loin, tu lui demandes par exemple de te donner le reste ou de te donner le succès dans ton examen, ou, ou de te donner un, travail, ou bien de te donner un enfant, ou bien de te protéger du châtiment de l'enfer, ou de te sauver, euh, de te faire entrer au paradis, ou bien de te donner euh, une femme, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des choses seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Hein et l'être humain ne peut pas faire ces choses-là. Et en plus, il est mort s'il est mort ou s'il a absent, il ne peut rien faire pour toi. D'accord Et donc, euh, le chef dit, euh, donc, dans ce cas-là, le chef dit que dans ce cas-là, on voit qu'il y a une différence. Parce que les gens qui vont être au jugement dernier, ils vont voir les prophètes, les prophètes vont être là présents devant eux, et ils seront vivants à ce moment-là parce qu'ils seront ressuscités à la fin des temps et ils vont être debout en attendant leur jugement. donc ça, ça prouve que ils vont, ils vont être capables de faire quelque chose. Et s'ils ne sont pas capables, ils disent non, on ne peut pas demander à un autre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire d'accord et il va, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, parce qu'il est vivant à ce moment-là. et <coughs> il dit le cher pourquoi Parce que les gens sont debout et ils sont en train d'attendre. Ils attendent que le jugement commence et, ceux qui vont aller au paradis, eh bien eux, ils demandent au prophète sallallahu de que le jugement commence pour que l'attente soit moins longue, d'accord Et comme ça, le jugement va euh, commencer. Et donc, euh, parce que vous savez que le jugement et lors du jugement et lorsque les gens sont rassemblés et qu'ils attendent le jugement, il y a beaucoup d'épreuves, hein. il y a beaucoup de difficultés ce jour-là. Et donc les gens, c'est comme s'ils ils ont hâte que les choses soient finies et qu'ils puissent être, disons, euh, reposés de ces difficultés-là. Et donc le chef il dit, donc dans, cette situation-là, c'est permis dans la demi-heure, dans ce monde actuel, si quelqu'un est vivant et présent, de lui demander en aide dans quelque chose qu'il est capable, ou bien au jugement dernier, après la résurrection, quand les gens sont rassemblés, dans ce cas-là, oui, c'est permis. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis C'est que tu demandes à quelqu'un qui n'est pas présent, qui est mort, qui n'est pas, qui est pas présent et qui ne peut pas t'entendre, et que tu lui demandes des choses que seul Allah peut faire, ça c'est pas permis. Hein Donc, si tu vas à une personne qui est vivante, qui est assise à côté de toi et qui t'entend et que tu lui dis demande à Allah pour moi, hein, c'est comme si je dis à Hassan, Hassan fait un doigt, demande à Allah pour moi, hein, ça les, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de, qu'il demande à Allah pardon pour eux ou qu'ils fasse fassent des doigts pour, pour eux. Ça, c'était des choses qui se faisaient au temps du prophète sallallahu sallam. Des fois même, ils demandaient au prophète sallallahu sallam de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Le prophète sallam faisait pas pour les gens, pour leur demander, pour demander à Allah la pluie. Et donc, ça, c'est permis puisqu'il était vivant. Et c'est ça ce qu'on appelle la tawassul. Hein. Ça, c'est permis. D'accord Mais ce que, ce que ces gens-là font, eux, c'est différent. Et aucun des Sahaba n'allait à la tombe du prophète sallam après sa mort pour lui demander quoi que ce soit. Et il dit que même les salaf salih, hein, ils ont rejeté que des gens aillent faire des doigts à Allah auprès d'une tombe. Donc imaginez s'ils ont interdit aux gens de faire des doigts à Allah direct près d'une tombe, alors imaginez pour et comment ils auraient rejeté la personne qui font des doigts au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ça c'est encore pire. Donc ça c'est un exemple de la, de la shubha qu'ils ont amené. Puis on va lire, euh, hein, tu trouves parmi les soufis il les rafidah des gens qui demandent l'intercession des faits et qui demandent, euh, qui évoquent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En, grande majorité c'est ces gens-là. Hein. Et أي نعم هذا شرك بالله ليس الجميع ولكن أكثرهم إلا من رحم الله يعني أكثر الطرق الصوفية يفعلون هذه الأشياء ويشجعون الناس على فعله على فعله ولا ينكرون يعني إيه، لا plupart des soufis le font et ils incitent les gens à le faire et ceux qui le font ils ne leur disent pas que ça c'est pas correct de le faire لا ينكرون عليه Hein, ils ne pas, ils ne disent pas à ceux qui le font, qu'est-ce que vous faites, c'est shirk. En grande majorité, ils les laissent faire ça. Et c'est ça le, danger. je suis sûr qu'il y en a qui le font en, Tunisie. en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Euh, donne-moi un exemple de quelle pas al madani c'est une branche de quelle tariqa ça C'est qui leur chef C'est qui le, chef qu'ils suivent Même muassif euh, tariqa. Ça c'est une tariqa parmi d'autres, mais tu peux pas juger en parlant d'une tariqa puis vers euh, toutes les, les, Turcs en Tunisie ne font pas ça. Ça c'est impossible d'affirmer une chose pareille. eh ah ah. <coughs> il y a plusieurs toroq en Algérie, puis en Tunisie aussi. Parce qu'il y a euh, Tijaniya, il y a Qadiriya, il y a euh, euh il y a beaucoup de hmm, ah, yani. Mais il y a des fois, dans, de ces grandes trucs, il y a des branches qui sont, qui sont sorties de chacune de ces, de ces grandes turuq, il y a des petites turuq qui sont sorties en, à partir de ces branches. Là, là. كل الطرق الصوفية مبتدعة يعني toutes les turuq soufiyya sont toutes sur des bid'ah il n'y en a aucune tariqa qui est sur la sunna parce que à la base même de, de, du soufisme ben, à la base, c'est basé sur une bid'a. Yani, le professeur sallam, il n'a pas dit aux gens faites des tours avec un cheikh et puis vous le suivez et il vous dit quel word dire et puis vous devez le dire avec sa permission puis vous devez faire une initiation, lui donner le bay'ah et ensuite euh, porter un vêtement spécial ou bien faire euh, des formes de, de mouvement ou de, de dhikr selon une façon spéciale. Hein. Les, les Ahbash, eux, ils suivent euh, en général, je pense ils suivent la tariqa euh, hein, Et eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils ont euh, atteint des niveaux là de piété ou de foi Ils se transpercent euh, le corps avec des, des aiguilles, peut-être même ils vont manger du feu ou ils vont marcher sur du charbon ou des trucs comme ça pour montrer que ils ont atteint des niveaux de piété ou de foi. Yeah, ça c'est tout ça c'est des affaires de Dajjal euh, ça n'a rien à voir avec euh, l'islam non leur Qibla elle est déviée ça c'est clair On bon le chef il pour expliquer ce passage qu'on vient juste de lire on va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps mais on va juste lire au moins un paragraphe après la semaine prochaine on continuera pour qu'est-ce qui reste Inch'Allah il dit آه، وهكذا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله فإن الاستغاثة فإن الاستغاثة بالمخلوق الذي على قيد الحياة فيما هو داخل تحت قدر قدرة المخلوق أن يفعله هذا ليس بالشرك وليس بمحذور على أحد أن يفعله ذلك مثلا كمن له حاجة فذهب إلى فلان ليكون شفيعا له في هذه الحاجة إما في قرض مال من عند شخص معين وإما في طلب عمل من الأعمال يكون واسطته له فيه وإما أن يتسلط عليه عدو قاهر فيستعيذ بالله ثم بإخوانه المؤمنين أو بغيرهم عند الحاجة هذه ليست من الشرك في شيء وإنما هو طلب من المخلوق في حدود ما يقدر عليه فإن قضيت الحاجة على يديه فذلك بفضل الله وإحسانه ثم بالسبب الذي أدلى به وإن لم تقضى الحاجة فكل شيء بأمر الله وقضائه ولا يعتبر هذا شركا وليس للمشركين دليل فيه على ذهابهم لأضرحة الموتى واستغاثتهم بهم واستعانتهم بهم في قضاء الحوائج فإن, فإن فعل ذلك مشرك, آه، فإن فاعل ذلك مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة من ملة الإسلام لأنه دعا ميتا وقد صار رفاتا وترابا لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا donc le chef il dit que si une personne demande le, appelle au secours une autre parmi les créatures qui est vivante et il lui demande quelque chose au sujet de quelque chose qui est capable, qu'il est capable de faire, quelque chose qui est possible et qu'il est capable de faire cette personne. Ça, ça n'a rien à voir avec le shirk et ce n'est pas du tout interdit à quelqu'un de le faire. Ça n'est pas interdit à quelqu'un de demander à quelqu'un d'autre son aide et son secours dans ce qu'il est capable de faire, hein, s'il est présent et il est vivant et il est là pour le, pour le faire. Comme par exemple, supposons que toi tu as besoin d'un prêt, hein, puis qu'il y a une personne qui a de l'argent, toi tu la connais pas cette personne, mais tu as un ami qui est très proche de cette, de cette personne-là, tu lui dis, est-ce que tu peux intercéder en ma faveur chez, ce, chez cet homme-là qui a de l'argent pour qu'il me fasse un prêt Ça c'est permis dans l'islam de faire ça. Hein, tant qu'il n'y a pas de riba, c'est halal. Ou bien par exemple, tu veux un travail, hein, toi tu connais pas le, le patron, mais tu as un ami qui est proche du patron, tu lui dis, écoute, est-ce que tu peux parler au patron pour moi, pour qu'il m'engage, pour que je travaille pour lui ça c'est permis, ça c'est une intercession dans les choses de la dunya et dans les choses halal, et il n'y a pas là-dedans de choses qui sont impossibles à l'être humain de faire, donc c'est permis, d'accord Ou bien par exemple, il y a un ennemi qui te menace et qui t'attaque, et toi tu demandes la, protection d'Allah et tu cherches en même temps euh, ensuite l'aide de tes frères pour qu'ils t'aident à repousser cet ennemi. Hein ou bien euh, de tes frères, ou bien même, même des fois d'un kafir parfois, même si tu n'as pas personne d'autre. Même des fois un chien par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu un chien qui va attaquer le voleur ou bien euh, l'ennemi qui veut t'attaquer, ça c'est permis, Et il n'y a pas de chien là-dedans. Tant que c'est dans les limites de qu'est-ce que cet être humain-là ou cette créature-là est capable de faire. Euh, et si la chose que tu as besoin, est exaucé et que tu le reçois, ce que tu veux, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te le donne par sa grâce et par sa bonté. Hein, puis, euh, par la, par, par, ensuite, par, la, par le, le moyen que tu as utilisé, qui est une cause dans cette chose-là, dans le fait d'avoir accès à, à cette chose-là. Et si par, par contre, si la chose que tu as besoin n'arrive pas, mais eh bien ça c'est par le décret d'Allah et par son commandement. Et il n'y a pas là-dedans rien qui a rapport avec le shirk. Et il n'y a aucune preuve dans ça pour justifier ce que les mushrikins font lorsqu'ils vont aux tombes d'un mort pour leur demander leur secours ou pour leur demander leur aide dans le fait d'avoir les, choses qu'ils ont besoin. Comme s'ils vont à la tombe d'une personne qui est morte et ils lui demandent euh, de, de, leur donner un enfant parce qu'il dit ma femme ne peut pas avoir d'enfant, celui avoir un enfant, ou bien il demande aux morts, aux, aux wali, euh, par exemple, euh, j'ai besoin d'être accepté à l'université, fais-moi accepter dans l'université, ou des trucs comme ça. Ça c'est des choses que la personne qui est morte dans sa, dans sa tombe, ou bien qui a des kilomètres, qui ne peut même pas t'entendre, eh ben, elle ne peut rien faire pour toi, elle ne connaît pas le rêve. Donc comment tu peux demander à cette créature-là ou à cet être-là ces choses-là alors que c'est seulement Allah qui peut euh, exaucer ces choses-là. Et donc le chef il dit que celui qui fait ça, il est mouchrik. Et son shirk est un shirk akbar, c'est-à-dire un shirk majeur qui le fait quitter la religion de l'islam. Donc le chef il dit pourquoi Parce qu'il a invoqué, il a appelé un mort qui est devenu de la poussière et qui ne peut rien pour lui-même et ni pour un autre Hein, qui ne peut ni lui nuire, ni lui profiter, hein, et qui ne peut ni faire mourir, ni faire vivre, et ni faire revenir quelqu'un après la mort. Donc ça veut dire que ça, ça rentre dans le shirk. <clears throat> On est obligé de s'arrêter ici, parce que le temps, est le temps on a dépassé. Euh, puis euh, donc on va s'arrêter, puis on continue la semaine prochaine. Et puis euh, si c'est possible, peut-être que ce sera terminé la semaine prochaine, le livre, parce qu'il reste juste euh, quelques pages. Donc, euh, c'est ça donc. On va arrêter ici, puis euh, on va continuer. On va